Ալեքսանդր Խաչատրյան Մեր գյուղի մարդիկ Արցախյան զվարճապատումներ Լողվա խնբդացեք Ասում են խնբդացեք լողվային։ Միանգամից ասեմ ճիշտ են ասում։ Համել լողվային լողվա կասեն, էլի։ Մյուս կողմից ավելի լավ չի լողովասեն, քան ասեն կնգա անագյոտող կամ վիճլում կորած կամ օրկա երընցեր եւ այլն։ Իմ կարծիքով խնաբդացեք բոլոր հիմքերը ունեն լողվա լինելու։ Ասացեք խնդրեմ, որ գյուղում են ապրել ու ապրում այսքան նշանավոր մարդիկ։ Կազայով ու Կուտուզով, Գյուբխուն ու Լոնդոն, Ոզդուխու լորդ եւ շատ-շատ ուրիշներ։ Իսկ Սահակն ու Հարաբեդը ոչ թե տեղական, այլև շրջանային, մարզային, նույնիսկ Ես կասեի հանրապետական մեծության աստղեր էին։ Չեք հավատում։ Երբ կարդակ, այդ բոլորը կիմանաք։ Հա, չկարծեք եթե խանաբադեցիք միայն մարտիկ են ապրելու ապրում։ Իհարկե ոչ։ Նշանավոր շատ դեմքեր է տվել մեր գյուղը, որոնցով իրավամբ հպարտանում ենք բոլորս։ Սակայն ինչպես ասում են, դա ուրիշ պատմություն է։ Վերկալիտկյան Դադաշամին այդ տարի վարոցանք չեր արել։ Գառնան կողմը խնդրանքով դիմում է աղանց աղալարին։ Աղալարապա, մին երկու մեշը ծորեն տո վերկալը թագիմ կտամ։ Հո, դադաշ լավ գնի, ես էլ տվե։ Պա պարտ կստանալիս վերկալիտ կող կկյամ։ Կալիտ տեղնասը ծորենը տամ։ Պատասխանում է աղալարապան։ վերտամ կս հատումեր կքինաս։ Գյուղում կոլտեսյունը նոր էր կազմակերպվել։ Բաբասանց Միրզան գյուղխորհրդի նախագահ էր։ Օրերից մի օր դիմում է աղալարապորը։ Աղալարապացի տո մին սհատ կինամ Ստեփանակերտ կամ։ Վերտամ կս հատումել կքինաս։ Այ Միրզա, Եկասը աղալար սորցիտիս դո կինամ Ստեփանակերտ կամ։ Ես էլ քոստամ քինի, թաչե ես մի սհատուցիչ ունեմ։ Պայես յուրիրայում պահակ, աղալարապան խաղողի այգում պահակ էր կոլխոզի նախագահը Ավետիսյան Սային։ Քաղաքից եկած պատվավոր հյուրերի համար երկտող է գրում, որով պահակը թողնում է այգի։ Մի օր, երբ նախագահը իր պայեստապետի հետ գալիս է այգի, աղալարապան ցույց է տալիս գրություններով լի գրպանը դիմում նախագահին։ Սայի, ես վեր ամն եկող ու ասում ես պետք թող։ Ես էլ հյուրիրայում պահակ։ Ուդունց շամիրին իրա, շամիրնել են է իրան կրը պրնս վարա անում, կրը թողլական չի անդարնդրուկյա բաղը։ Ակուքի տիլավա բեկունց կուքին օղակավար էր։ Աղալարապան աշխատում էր այգում փայա էր տնգում։ Կուքին կարկադրություններ էր անում։ Ստեղ տնգե, այ մարդ, այ մարդ, ընդեղ տնգե։ Վա, կզ ասում ստեղ տնգե։ Աղալարապան վիրավորված իրեն հազիվ զսպելով աշխատում էր։ Ինքն այգեգործ իրեն ցուցումներ են տալիս։ Այդ պահին կողքի ճանապարհով մարդիկ են անցնում, աղալարապան դիմելով անցորդներին հարցնում է. «Ադա, ախոխեք, այստեղ քինում»։ «Խրամորդ»։ «Հա, ես ցեզ մատա, ես պիտի գայի խրամորդ»։ «Դե, վերտիա»։ Քվորս տղորցու, ես Մոսեսին, Շամիրին, Ղահրամանն, Խուսրովն, ըսացեք թող գիդան, որ դեշկունց կուքին ըղանց աղալարեն օղակավարնա։ Ակուքի տիլավա ադակինյաց աղջի պրնե աղալարապան ու իրկինը սոպի հասին հանդիցայլով ծորենի խուրձը տեղափոխում էին գյուղ։ Ճանապարհ չկար։ Գնում էին թեք լանջով, եւ որպեսի սայլը շուրջը գա, աղալարապան Սայլի լուծը բռնած քայլում է արջևից, իսկ սոփի հասին փորձում է սայլը կողքից պահել։ Սոփի հասուն գործը դժվար էր, ուժից վեր։ Էլ չեր դիմանում։ Զգալով որ սայլը ուր որը շուր է գալու գոռում է. «Ադա փռնե, ադա քինից, ադա քինից»։ «Աղջի պահե, աղջի պահե»։ Հրամայում է աղալարապան։ «Ադա քինից, աղջի պահե»։ Սոփի հասին տեսնելով որ չի կարողանում պահել, բաց է թողնում սայլը ու փախչում։ Սայլը շուր է գալիս, աղալարապան թողնելով լցկանը սայլի տակ վազում է կնոջ հետևից։ Աղջիվան նկած, աղջիվան նկած մի դյոնում թխեմ սրտ ու սուվանա, գոռում է աղալարապան։ Ով կկանգներ։ Այդ պահին դիմացից եկողներ են լինում, սոփեասին դիմում են նրանց։ Բլունց խոխեք, բլունց խոխեք, բլեն փռնացեք, պատարդին ճանամ։ Աղալար ապոր մարտի 8-ն նվերը։ Աղալար ապան կնոջը հաճախեցեցում, մոտենում էր մարտի 8-ը։ Աղալար ապորո հարցնում են. «Մարտի 8-ը կյամա, սոփուն հետը ինչ սանում»։ Էնամին խանձածիա բաոնիմ, հələ ծեր չինի եկալ։ Նրան ավշնորհավորում ըննական։ Հանգիստ պատասխանում է աղալար ապան։ Աղալար ապան կուլակ Ռայոնի զգուսակցության շրջանային կոմիտեից բողոք նամակների հետքերով մարտիկ են եկել աղալարապորու կանչում են գյուխորուրդ։ Բանից անտեղյակ աղալարապան ներկայանում է։ Դայի, արտու թուրնը հտս վարում, հարցնում է ռայոնից եկած մարդը։ Մրսոփուն, հանգիստ պատասխանում է աղալարապան։ Պակալի թուրնը հտս թակում։ Մրսոփուն, նորից հանգիստ պատասխանում է աղալարապան։ Պատավարը թուրնը հտս պահում։ Մրսոփուն, Ահվատես աստիկուլա կարավ, է, մարդիկ իրանց կտուրվելավ ապրուստն ստեղծում, հիշ կուլակ, եզրափակում է ռայոնից եկածը։ Պրեմիան Գոլտնտեսության վարչությունը որոշել էր իր լավ աշխատողին պրեմիա տալ։ Պրեմիա ասածնել մի ձերք հալավ վտաշոր էր։ Ինչ-ինչ սկզբունքներից ելնելով, թե ազգակցական բարեկամական կապերը հաշվի առնելով, ընտրությունը կանգ էր առել բբասանց բախտու վրա։ Համագյուղացիները այդ որոշման հետ համաձայն չէին իրենց կարծիքով ամենալավ աշխատողը Բաբասանց Բախտին չէր եւ պրեմիան տրվել էր անարթարացի։ Ղանց աղալարը գնում է նախագահի մոտ բողոքի։ Առանց նախաբանի դիմում է նախագահ Բադալյանին։ Ասացեք տեսնամ, ոնցուկ որոշալ պրեմիան հյուր տալ։ Բադալյանը աղալար ապօր հանգստացնելու համար կատակի է տալիս։ Նրան ընկտամ հու ուշուշ չիտամ, կնկանը թակում չի։ Արա, այ ես մրսոփուն թկելավ։ Դե պերրախս ինչ եկավ է։ Ու հաջորդում է աղալարապոր հայհոյանքները։ Էդ հալա վտաշորը կտանեք տինիկ, քոչարունց ղուրուղումը։ Դրյազավորներն էլ մուտակը կլերան իրանց խոտը հրելով կյան։ Հյուր դրյազը նրխինգնի, հալա վտաշորը նրաննա։ Այ այսպիսի արդարացի վիճակահանություն։ Էդ մենումը գալատ է սանում։ Խոջա Մուկին եւ իր հարևան Կափին օժտված էին լավ հումորով եւ չնայած իրենց պատկառելի տարիքին սիրում էին կատակել։ Օրերից մի օր Կափին, հիշելով իրենց մանկության օրերը, դիմում է Խոջա Մուկուն ու ասում է. «Ամուկի, ես խոխատերնամ լացինին, դու ինձ սուսավորա»։ «Օ, լավ գնի»։ Պատասխանում է Խոջա Մուկին ու սկսում են իրենց խաղը։ Կափին սկսում է տզտզալ Ինչու սոզը մախոխա, դարձնում է մուկին։ Մածուն ու մոզու, մածուն ու մոզու։ Մուկին մի ամամ մածուն է տալիս, բայց կափին շարունակում է լացել։ Բա մենք ինչու զոզում, հարցնում է մուկին։ Կատնում մոզու, կատնում մոզու։ Կա, կա, կա կմատաղ։ Էս էլ կատնա։ Կափին շարունակում է լացել ու պահանջում է կատնում մածունը խառնել իրար։ Մուկին դա էլ է անում, սակայն կափին ավելի է լացում։ Ադա, ախոխա մենք ինչ սոզում։ Իրեն հազիվ զսպելով հարցում է Մուկին։ Ոզում կատնումածն ու յուրանը չոքես։ Պատասխանում է կատուն։ Ա, շանլակոտ, այդ մենը գալած սանում։ Էլ չի դիմանում խոջա Մուկին։ Վերշան տղավանը մին կապեք։ Ղաբանց Մուխտարը գյուղի ունևորներից էր։ Զբաղում էր դարբնությամբ, չեր սիրում անբան մարդկանց չեր սիրում պարտք տալ։ Հենց որ համագյուղացիներից մեկն ու մեկը պարտք վերցնելու խնդրանքով դիմում է նրան, միշտ մերժում է ու պատասխանում. «Ա, դե լավ, վրշան տղոնը մին կապեկե»։ Գյուղացիները յուրովի մեկնաբանում Մուխտար դայու խոսքերքը։ Մուխտար դայուն փողերելով մծմծն կապեկը շտեղանա։ Էտա կշտիտ դեկտիր Գոլտնտեսության ընդհանուր ժողովեր ռայոնից մարդ էր եկել ու գոլտնտեսության ղեկավարների հետ նախագահությունում ասել է թե բեմում նստած վարում էր ժողովը։ Վերջին շարքում նստած պետի դային ձայն է խնդրում։ «Ա, դա է ասե», թույլատրում է ռայոնից եկած մարդը։ «Կոլխոզը թլանած օտոման, տրանա խուսացեք, տրանա», որթոված ասում է պետի դային։ «Կոնկրետը ասեցեք, ո՞վ թլանում օտում», հարցնում է ռայոնից եկածը։ «Էտա կշտիտ դե կտիր» դիվանագիտորեն եզրափակում է պետիդային։ Սերտը սոզումա, ամա պետիդային զարամյալ ծերունի էր։ Մի օր տեսնելով գործից տուն վերադարձող Ղահարամանյան Զախարին հարցնում է. Զախար խնամ է, այդ շտեղայիս կամ, ինչ գործը կանում։ Է խաղող են խաղում է, խաղող, բաղումը խաղող են խաղում, պատասխանում է Զախար խնամին։ Հա, բայ այդ իմ գցած բաղնա, Եկուց ես էլ եմ կիլական գործի։ Համ տեսնամ իմ գցած բաղս, համ էլ մի պատար խաղող կոտիմ։ Ոգևորված ասում է պետիտային։ Զաքարդային լուրջ ընդունելով այդ բոլորը, մյուս օրը առավոտյան գործի եկալիս։ Մոտենալով պետուն ստանը հերվից կանչում է. «Է պետիտայի, է պետիտայի»։ Պետիտայի մի կերպ տնից դուրս է գալիս։ «Էս պատրաստ չես, ապա ասալ չես կիլականում գործի», հարցնում է Զաքարը ասերտը սոզում է վներ ստյուրուր չինքամ։ Երան է տալով օրերին պատասխանում է պետի տային։ Գղանը կապ է, գարուն սոնան մի եզուն էր, իսկ շիրինանց արշակը մի գոմ էր։ Մի օր արշակը գալիս է սոնայի մոտ ու առաջարկում է. «Եկու եզնտու իմ կյումաշս լծենք, ըրբեն, կրկշվեք հինանք կոր»։ Սոնան առարկում է. Կուկյում աշտ իմ եզանս նհտ ցիկ չտալ։ Արշակը վիրավորում է։ Բա, ուրեմն իմ կյումաշուս ենքան կավոջ վերմին եզնում ու ճանկել չկա։ Սոնա հասին պայման է դնում։ Գինանք, բայց վեր կյումաշտ եզնից նհտ ցիկ չտվավ։ Ու դու էլ ղաչանքանես է, թակաղանը կապե կպլականչում։ Քզմ կյումաշին տղը լծլական։ Արշակ դային վստահ լինելով իր գոմեշի ուժի վրա, համաձայնում է, գնում են եւ լախ կորանին։ Վերադարձին Դեր կես ճանապարհը չանցած Գոմեշը բերանտակ նստում է։ Արշակտային խնդրում աղաչում է կապել կաղանը Սոնահասին հավատարի մեր խոսքին չի համաձայնում։ Բաբար եզս տակ է, այդ եզնա է պահում իմ իրեք եթիմիս։ Արշակտային ճարահատյալ Գոմեշը կապում է Սայլի եդևից, ինքն է լծում Սայլին ու բերը տեղացնում։ Իլիկը Մի օր Սկանդար Անսմարդին ճախարակի իլիկը ձերքին գալիս է Դարբին Բաղդասարի մոտ ու ասում. «Իլիկը լավ չի իշխանում, փարոյ ատամ շինի»։ Ուստա Բաղդին սարկում տալիս է Մարդուն ձերքը ուղարկում։ Մարդին իլիկը տանում է տալիս կնոջը, Մարդուն գինը սոնան։ Պտտում է ճախարակը ու նորից դժգոհում։ Է, սրան Բաղդուն ձերքը նիչի եկալ, փարոյ ատամ, դար մին կարքեն սարկել տո։ Մարդին երկրորդ անգամ է գալիս ուստա բաղդու մոտ։ Ուստա, ամեր կնեգի հավանչի է նորից սարքի։ Ուստա բաղդին նայում է սարքելու բան չկա, իլիկը դնում է կողքի ու պատվիրում, որ երկու ժամից հետո գա։ Երկու ժամ անց մարդին գալիս է վերցնում նույն իլիկը ու տանում տալիս կնոջը։ Կինը պատտում է ճախարակ ու ասում է՝ «Բա, աշտիլի, կրներդ կանանչ կանա ուստա բաղդի»։ Մենք երվամավեր բաղդուն ծեր գնյա եկավ։ Հացեն պյունը։ Ծատրյան Մելիքսեթը Մելիսեդային հումորով մարդ էր։ Մեծ ընտանիք ուներ, հազիվ էր պահում ընտանիքը։ Մի անգամ համագյուղացիներից մեկը հարցնում է. «Մելիսեդայի հունցուս, խոխակը հունցուն, հացա ճիրակա, հացը չէ, ջուրը բոլբոլա», պատասխանում է Մելիսեդային։ Մի քանի ամիս անց գյուղում կազմակերպվում է կոլտեսություն։ Շատերի հետ մեկտեղ Մելիսեդային էլ է դառնում կոլտեսան անդամ։ Եվ նա աշխատանքի անցնում գոլխոզի բահեստում։ Որոշ ժամանակ անց Մելիսեդային նորից հանդիպում է նույն համագյուղացուն, որը նորից հարցնում է. «Հե, Մելիսեդայի, մենք ոնցուս հացա ճիրակա»։ հա»։ Մենք էլ եմ դարդնական, նիմ մտավ հացին պյունը։ Գոհ-գոհ պատասխանում է Մելիսեդային։ Я бампер Գյուղում բարի մարդու համբավ ուներ Բաբունց Մոսեսը։ Չնայած իր պատկառելի տարիքին, հետ չէր մնում կոլխոզի աշխատանքից։ Մի անգամ գործի գնալուց բրիգադիրը գործը փոխել էր, հետ էր վերադառնում եւ գյուղի ծայրից կանչում էր կնոջը. «Հե թամամ, հե թամամ»։ «Այնչա ադա»։ Պատասխանում է թամամը։ «Աղջի, հինչան ժողոբա է»։ «Ասի, հեյ, ես էլ ասեմ ջան, յա բամպեր է, յա բամպեր»։